Escola Amide, é a sua vez. Sai da cola. Você veio aqui pra colar ou pra namorar? Ande, ande, ande, me obedeça. Cole, cole, cole, vai perder a vez.